Arte farita intelligentezzo contra climata criso. Arte farita intelligentezzo AI subtenas esploristoin, urbo planistoin, activuloin, set ancau entreprenoin, en la limigado de climatai damagioi. Algoritmoi ec conas detruon de arbaroi, ili reductas en aerigoin au subauscultas bestoin en la oceano. Ili inundigas logio quartaloin per pluvego, cae varmegigas publicain locoin. Ce la Austria Instituto pri Tecnologio, AITO, en Vieno, urbo planistoi cae decidantoi simulas sur la interagai proiectiai ecranoi de la urba intelligentezza laboratorio diversain scenaroin scenario in prila estonto por armigi urboin pli bone contra la climata shangio. la urbo planisto i celas doni alla urbo i climatan dono aon oni volas plani urbo in tiel che ili capabligios adaptigi alla climata shangio, kai che ili samtempe havos laueble malgrandan ecologian piet post signon Por urboi, kiel exemple Linz en supra Austrio, dum somero sur urbai placoi regas parte temperaturoi de circa o quardec gradoi Celsiuso, la instituto iam disvolvis strategion por la adaptigio alla climato. Per plida verdeioi cae arboi, per verdigo de tegmentoi, cae fasadoi, cae sun veloi, au aquos pruciloi, tiui ec funccias ce extrema varmego. Artefarita intelligentezzo subtenas ne nur architectoin cae urboplanistoin adaptigi alla climata shangio cae regigin. Ancao esploristoi, medi protectantoi, sed ancao entreprenoi vetas pri mecanismoi, ciui automatizite, priuge analisas grandain quantoin da informoi au bildmaterialoin, cae ciui entio ecconas conas exemple tendenzoin en arbaroi, oceanoi, en la transportado au en la energi productado, au ciui derivas prognosoin el diversae datum fontoi. En quelcae sectoroi de la economio, Entreprenoi cae organizajoi iam applicas artefaritan intelligentezon en la ciutago. Analizoi sur base de tio, exemple helpas al firmaoi en la energisectoro, optimumigi procesoin cae regi en aerigoin per pli bona agordo de offerto cae demando pri renovigeblai energioi. Helpede artefarita intelligentezzo, energi concernoi povas pli bone prognosi kiel condutos la productado de electro, cae ili povas pli bone decidi kiom da energi centraloi devas esti alsaltitai alla reto por adapti la productadon de electro alla besono. Tiu cele estas usatai datumoi pri la vetero cae historiae datumoi, parte ec camerae datumoi de nuboi. Tiel eblas atingi signifain plibonigoin, compare al tradiziae prognosae metodoi. Ancao por la protecto de grand areae, malfacile alireblai arbarae cae humidae regionoi, la per aviadilae bild registrajoi, cae analisae rimedoi, ludas schlossilan rolon. La automatizita priugia analizo de la registrajo de satelitoi, droneoi au helicopteroi povas malcovri la sequoin de la climata criso por arbaroi au la exploatadon de la natura medio per contra u leggiai arbo hakistoi. Kai gi povas ebligi documenti la damagioin, in kai parte contra agi